Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya siz insanlar asamazsınız, kesemezsiniz. Adam bana diyor işte şu e, kahve, hocam bak şurada içki içiyorlar ya şunlar. Bir baskın yapılsa falan, yapsak falan. Ya sen ne diyorsun dedim ben. Seni ben biliyorum dedim bu, bu yolda değildin. Sen ne zaman dönüş yaptın? 10 sene evvel. E dedim 10 sene evden bir ay evvel millet ayaklansaydı sen de burada değil miydin? Meyhanedeydin veya neredeydin? E, e sen de keseceklerdi dedim. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Bak şimdi sen namaza başladın, abdeste başladın, hayatını kurtardın, ahiretini kurtardın dedim. Yani ne demektir? Biz insanların hidayete gelmesi için yalvaracağız, yakaracağız, hizmetçi olacağız. İcabında dayak yiyeceğiz, icabında hakaret işiteceğiz, icabında sövüleceğiz, dövüleceğiz. Ki dövüldük sövüldük de illa şahsıma icabından ben çok sövüldüm de e, dayak yiyen arkadaşlarımız da var Emre tabii bizim. Ya dayak yiyen de oldu, hapse giren oldu. Ben hapse de girdim. E bazı arkadaşlar Şakir Hoca hapisler yattı. Gidip bir adama bir vaaz ettiler diye adam ihbar etti. Gidip Şakir Hoca dükkanına mı bastı adamın? Çocuğumun ne namaza başlamış, çocuğunun namazına mı ne engel oluyordu? Ya işte yani çocuğun namaza başlamış ne güzel falan diyecekler. Topkapı'dan bir yerdeydi işte. O bir İsmail mi ne vardı o zaman bir genç çocuk. Onda falan. E, hepsini hapis çekti. E, Şakir Hoca neler çekti yani ne hapishanelerde. O zaman e, tabii bizim gibi e, ziyaretçisi falan da çok azdı. Fahri Efendi e, yani her zaman giderdi. Elbisesini şusunu busunu götürdü. Neler çektirdiler Şakir Hoca'ya mesela. Ta onu gibi de var. Hurst Efendi e, yani kaç sene aranırken adamcağız orada ne dedi yani adama? Bu FETÖ şapka dedi. Kafirlere benzemektir. Müşabehetten falan caiz değil. Adama bir şey demedi ki. Adama tokat mı attı Hurst Efendi rahmetullahi aleyh? Adam senelerce orada aranırken öyle vefat etti. Küp hafız vardı rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Acayip vaazlar ederdi. Küp hafız derdik adına. E, eski ihvanlardan. O adam öyle senelerce ne ifadeler ne şeyler hapisler çıkmalar girmeler. Yani biz bu milletin cehennemden kurtulması için yalvarıyoruz yakarıyoruz evlerine kapılarına gittik. Senelerce ben de gidiyordum yani. E şimdi de hala arkadaşlar dolanıyor emri bil maruf. Emri bil maruf. iyiliği emretmek. Ya sen ne diyorsun? O bizim Mehmet Turan Efendi falan yani ya diyor onlar da biraz emri bil maruf demiyorlar da neyse ne diyorlar? Maruf diyorlar. El maruf mu diyorlar? Bir şey diyorlar yani. E, maruf maruf. Telefonlarda ma <laughs> maruf maruf arkadaşlar çıktı bu falan. Halbuki Kur'an'da geçen şey ve murune bil maruf yenem hal Münker? O cihan neydi o işte Elazığ'da şey Erzincan'daydı o zaman e, Cihaner. O Cihaner beni de katmıştı dosyaya. O şimdi CHP'nin şey. O ne, savcı neler etti yani? Efendi Hazretleri'nin beni Erzincan'daki bir, bir şeyde haberimiz yok yani. Kurslar ne, kurslarda ne var bir şey yok. Hepimizi çorba torba yaptı. Ondan sonra gitmiş oraya Maruf diye bir örgüt kurmuşlar diyor. Ya adam telefonlarla konuşan Maruf'u zannetmiş herhalde El-Kaide'nin yan kuruluşu <laughs> yani. Ulan ne Maruf'u? Arkadaşlar Maruf'a çıkalım diyor. Ne demek Maruf'a çıkalım? Tabi arkadaşlar da bizimkiler de yanlış konuşuyor. Emri bil maruf demeleri lazım. Maruf diye bir şey olmaz yani. Emri bil maruf. Yani lafları da eksik yanlış konuştuğun zaman böyle belalar da oluyor. Emri bil maruf yani. Bu kelimeleri telaffuzda kısaltmalara gidersek başınıza iç açılır. Ne demek? Kur'an-ı Kerim diyor ki vel müminun vel müminat bazı evliya bazı. İnanan erkeklerle inanan kadınlar tabi erkek kadına kadın erkeğe değil. Kadınlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında. Birbirlerinin velisidirler, sahibidirler, yarıdırlar, yardımcılarıdırlar. E peki nasıl dost olunur, yardım olur? Adama içki teklif ederek mi? Adama kadın bulup zinaya götürerek mi? Bilmem nelik yaparak mı yardımcı olunur? Velilik, velayet, dostluk neyle olur diyor Kur'an. İyiliğe ye'murûne bil mağruf ve yenevne anil münker. İyiliği emrederler. Yani namazı teşvik ederler. İçki içki ve yenevne anil münker. İçki içme bak. Çoluk çocuğun da perişan oluyor. Hanımın perişan oluyor. Eve sarhoş gidiyorsun. Huzurun bozuluyor. Ev yuvan dağılacak. Yani işte ayet var, hadis var. Şu haramdır, bu haramdır. Tavla haramdır. Kumar haramdır. Faiz haramdır. Ne var? Ne var yani? İyiliği emreder. Nasihat nasihat. Emrederin manası devlet yetkilisiysen o yaptırım gücün olur. Devletin dışında sen emredemezsin. Buradaki emretmek ne demek? Teşvik ederler. Nasihat ederler. Bunun manası bu zaten belli. Ondan sonra ve yukumune salat namazlarını kendileri hakkıyla dost doğru kılarlar. Ve yutune zekat zekatlarını tas tamam verirler. Ve yutu'un Allah ve Resulü Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Emirleri tutarlar, yasaklardan kaçarlar. Ülâkes yarhamumullah. Allah böyle yapanlara muhakkak yakında rahmetiyle muamele edecektir. Vaadallahul müminine vel müminat cennet. Bak o müminler, çünkü eliflam lam hattı haricidir. İşte gerideki ayette zikredilen, vazifesini yapan, kendi namaz kılmakla, zekat vermekle kalmayan, insanlara nasihat eden, onu namaza davet eden, onu hiç zinadan kurtarmaya çalışan, teşviklerle, yani korkutucu ayet ve hadislerde okunuyor tabii ki. Çünkü ayet ve hadisi biz haşa kafamızdan yorumlayamayız. Mutlaka orada Allah'ın azap tehditleri var. Günahlara karşı var, zinaya var, namazı zayiata var, Kur'an'da var ya. E hadis-i şerifler de bunları efendim, şerh ediyor ve tefsir ediyor. E böylece e, insanlara e, doğru yolu göstermek. Bu hepimizin vazifesi olması lazım yani. Bunda ne var? Mutlaka Allah onlara rahmetiyle muamele edecek diyor. Ve onlara cennetin tezimi tehtel enhar diyor. Altlarından, köşklerin, sarayların artlarından ırmaklar akan cennetleri söz verdi Allah diyor. Ya. Ondan sonra. E şimdi bunun aksi de te tehlikesi de var. Efendim insanlara e, vaaz etmeyenler, nasihat etmeyenler, helal haramı beyan etmeyenler. İnnellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda. Min ba'di ma beyyennâhu E bize Allah il, ilim verdiyse hani ben allame-i cihanım demiyorum ama bildiklerimin alimiyim. Bildiklerimin, öğrendiklerimin alimi oluyorum. Sen de bildiğinin alimisin. Hepimiz bilmediğimizin talibiyiz. Yani ne var ki bunda? Ha malumatın senin az olur, benim fazla olur falan. Ama ne buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala? Biz Kur'an ayetleri indirdikten sonra hidayet yolunu, doğru yolu gösterdikten sonra bizim indirdiğimiz ayetleri gizleyenler, ben şimdi satrancın hükmünü gizlesem ne olurum? Ülâke el'anhumullah ve el'anhumul la'inun. Allah da lanet eder, bütün lanet edenler lanet eder diyor. Karıncalara kadar, balıklara kadar onların uğursuzluğundan yağmurlar kesilir, kuraklık olur. Bütün hayvanlar ya Rabbi Allahümme lâne usâte beni Adem fe bişûmim lû'nâ e, mün'i'â annel katru. Adem oğullarının asilerine lanet et. Onların uğursuzluğu, bereketsizliği, hayırsızlığı yüzünden yağmurumuz kesildi burada kuruduk aç kaldık diye karıncaların bile bedduasını alır diyor. Çünkü ayet bu. Lainun yani lanet edenler deyince burada hadis-i şeriflerde hattel e, nemle fi cuhrya hattel hut fi bahrya denizdeki balığına yuvasta karıncasına kadar diyor. Çünkü zaten ayet-i kerime genel lanet edebilen her şey diyor. E şimdi bizim ayetlerimizi gizleyenler biz nasıl Noel kutlamaya fetva vereceğiz? Diyanet nasıl versin yani? Ama bunun git adamları e, tara ile ne ilişkisi var? Bu kadar senedir biz 20-30 senedir konuşuyoruz. Yani ben en azından 30 senedir bu konuyu işleyen biriyim. Bir tane olay oldu mu? Olmaz. Çünkü diyoruz ki onlara dua edelim. Yılbaşta kutlasalar onların hidayetini isteyelim. Efendim merhamet edelim, acıyalım. Evet içki de içiyorsa, zina da ediyorsa Allah affetsin diyelim. E ben bunları bir bazılarımda söylüyorum ve onlara dua diyorum, hidayetleri için. Günahkarlara lanet okuduğum ve beddua ettiğim hiçbir kelimemi bulamazsınız. Yani. Binlerce videom var yani. 3000 video sırf şu anda tespit edilen. 3000 kaç 4000. Şu anda mevcut yani. Bunun gibi daha belki de on binlerce yapılabilecek arşiv var. Yapılmamış. Bunların birinde bulan getirin. Allah günah işleyenlerin belasını versin dediğimi bulun. Bulamazsınız. Çünkü bu yasak. Hidayetlerine dua edeceğiz. Hidayetlerine dua edeceğiz. E, du hidayetleri için duacı olmamız gereken insanlara saldırılır mı ya? Dua etmemiz gereken insanlar. Bir günah yapıyoruz. Ben de bir günah düştümse sen de bana dua edeceksin. Allah'ım bu cübbeliği kurtar bu günahtan. Sen de ben, Müslüman Müslüman hakkımız var birbirimize. E ben de bir gün e, şimdi o içkiye müptela olur, ben de gıybete müptela olurum. Sen de hacı efendi dedikoduya müptela olursun. Herkesin bir günahı olur yani. Kimse de günahsız değil hacı hoca diye yani. Birine dua edeceğiz. Kim kimi e, tarayacak ya? Biraz ayet hadis okutaydınız, sohbet dinleseydiniz. Benim 2008-2009 sohbetlerimdeki FETÖ'ye karşı yaptığım ilmi reddiyeleri dinleseydiniz FETÖ'yü bu kadar palazlandırmazdınız. Şia hakkındaki konuşmamı dinleseydiniz İran'ın Suriye'deki olayını yaşamazdık. Bu kadar vasiyetlerimiz var. IŞİD'in en evvel konuşmalarım. Ondan evvel daha yetkililer, öfkeli gençler diyorken biz cehennem köpekleri diyorduk. Bu kadar da onlar azmamışlardı yani devlet mevlet numaraları da yoktu. Yeni çıkışlarıydı. Ama ayet hadisten okuduğumuz için şaşmıyoruz, şaşırmıyoruz. Yanılmıyoruz, yanıltmıyoruz. Sırat-ı müstakimden insanlara ayırtmıyoruz. Ben 2000 senesinde hapisteyken affedersiniz yani. Ama söylemek durumundayım. Bizim durduğumuz e, koğuş değildi gerçi. Küçük bir odaydı kapı altı. Bizi özel sakladılar orada. Hahan başıyla mahan başıyla papazlık ettiler yani. Orada üç ay kaldım yani. Ve sırf orada üç ay tabii. Sonradan on ay başka, sonradan on üç ay başka. Onlar ayrı yattıklarım. Anasına tecavüz eden biri gel. Getirdiler yani. Allah muhafaza. Ama ne buyuruyor hadis-i şerifte? Beni İsrail ne yaptıysa benim ümmetim yapacak. Onlar içinde anasıyla zina vardı. Benim ümmetimde de olacak buyurdu. Hadis-i şerif. Efendimizler çok anlatırdı bu hadis-i şerif. E şimdi adam anasına tecavüz ediyorum. Senelerce. Kamyon şoförü, kamyoncu bu neymiş? Neyse. Bir yerliydi yani. Orayı söyleyip de insanları o memleketi lekelemeyelim, şey etmeyelim yani. Ne alakası var memleketin adamla? Herkesin ameli kendine tabii de. Ya adamın kafasına kadardı biliyor musun? Benim bu sarığım falan böyle var ya bu kadardı. Şişmişti. Böyle ur çıkmış gibiydi. Çünkü o yattığı cezaevinde de neredeyse gelen bir vurmuş yumruğu, giden vurmuş, gelen vurmuş, giden vurmuş. Adamın kafası olmuş böyle kabak kadar şey kadar. Ya işte adam anasıyla zina etmiş veya zina ediyor. Ne yapalım? Zaten hapse atmışlar. Hapse atmışlar. Ha şerata göre bunun cezası bu değil. Şerata göre cezası. Ama burada şerat kanunları tatbik edilmediğine göre şu andaki meri hukukta ona göre bir cezası var artık. Bilmiyorum onun müebbet mi 10 sene mi 20 sene mi burada da müebbetin e, katlanmış müebbet e, bilmem bin tane müebbet versen bir de bakıyorsun rahşan açılığında çıkıyor tabii ki. O da ayrı bir şey. Fakat yani müebbet mi de bilmiyorum adama ceza verilmiş mi. Belki de davası görülüyordu o ara. Nasıl vuruyorlar? E bizim koğuşa geldi. Bizim orada 8-10 kişi var. Koğuş dediğim küçük oda. Yani orada da böyle Birisi dolandırıcı sahtekarlıktan gelmiş. Bütün milleti soymuş savana çevirmiş. Öbürü katil bizim odadakilerin. Birisi ağın başı Oxford bilmem ne bilmem ne hesaplarından bütün bankaları soğana çevirmiş. Yani var 8-10 kişiye en masumu benim. Zaten Haan Yahudi diyordu. Ya camiden alınan da bir seni gördüm. Hani diyordu bütün mahkumlar birbirine şöyle bir laf vardır hapishanelerde. Adam ben suçsuzum ya yapmadım ya etmedim ya falan konuşur. Mahkumlar aralarında da konuşur. Mahkemede zaten suçluyum diyen olmaz. Aralarda da kendini temize çıkartmaya çalışırlar. Mahkumların arasında şöyle bir laf vardır. Yani sen de camideydin. Caminin avlusundan aldılar zaten. Bu da meşhur bir laftır hapishane klasiklerinden. Bana dedi ki bu lafı dedi bir tek senin hakkında doğru buldum dedi. Hakikaten caminin avlusundan aldılar dedi ya. Çünkü o zaman vaazdı ya. Deprem vaazıyla ilgili vaazdan aldılar ya. Ya dedi Yahudi iki senede de hapishanedeyim. 1000-2000 kişiyle beraber dedi bulundum koğuşlarda. Koca kitap yazıyor diyor. Yani dedi bu dedi bir tek sende buldum. Hakikaten caminin kapısında avludan almışlar dedi yani. Geri kalan da herkes şey. Herkesin kendine göre suçu var bilmem nesi var. Geliyor anasına tecavüz edene pa öbürü geliyor buradan bak. Adamı ben kurtardım. E sen niye kurtarıyorsun anasına tecavüz edeni? Yahu kardeşim cezayı devlet verir. Mahkum mahkuma ceza veremez. Sokaktaki adam, e, sorgudaki adama adliyeden çıkan suçluya veya neyse itham altında her zaman karar verilmeden suçlu sayılmıyor. Belki şahit yalan söyledi, belki bilmem ne. E sen buna ceza veremezsin işte. Görmüyor musun polisler hep linçten kurtarıyor adamlar. Niye kurtarıyor polis? Çünkü hukuken de yasak, dinen de yasak. Bak anasını tecavüz eden bir adam. Vur bir de benden. Siz beni öyle zannedersiniz. Cübbeli yam yam satrançı haram dedi bilmem ne. Haram. Haram helal mı diyeceğim. Ama ben öyle bir adam değilim. Hanginiz orada efendim vurma şuna der. Orada 8-10 tane mahkum katilleri var, canileri var orada. Durdurdum onları. Biraz da lafım geçiyordu. Hoca diye hürmet ediyorlar Durun dedim yapmayın ya. Mevla ahirette verir cezasını. E, dünyada da burada hapse atılmış zaten hükümet, ha mahkeme bunu takip ediyor. Ne yapmış ne yapmamış ya. Ne vuruyorsunuz adama dedim. Ve durdurdum yani. Masum insanlara ciddi efendim içki içiyor, kumar oynuyor. O zaten suçlu değil ki. O günahkar. Günahkarla suçluyu ayıralım. Ben suçlu ol, olan bir adama hem günahkar hem suçlu. Çünkü e, laiklikte her günah suç değil. Tecavüz dinde de günah, kanunda da suç, tecavüz. Ama zina Dinde büyük günah kanunda serbest. Şimdi o bakımdan her suç olan günah olmuyor, her günah olan suç olmuyor. Onu, yani karıştırmayalım birbirine, onu demek istiyorum. Yani Reyna'da içki içen, dans edenin ki suç değil. Suç değil ama orada içki içiyorsa içki haram. Kadın erkek birbirine işte bakıyorlarsa, ediyorlarsa, dans edip Bunlar aynı şey. Bunlar suç değil. Bu zorba hem günah hem anasına tecavüz her suç, her türlü bir ittifaklı bir konu yani. Orada namazsız abdestsiz ilişkisizlik kumarcısı bile olabiliyor yani. Ama ben orada buna uydurmamak için mücadele verdim ben. Şartım tutuldum yani bunları. Ağrıma gitti benden. Yere po, giden koca ne vuruyorsun arkadaş insana? Suçunu cezası gel, kesin. Devlet dersini. Çünkü şerata göre de Beşte. Allah ki ben ona uyan, uyan bir şeyler. varsa da ben ona beşte diyemem. Allah'a lakin şu an yürürlükte olduğu için şey, şu an ona uyulacak. Uyulacak derken dinen uyulacak anlamda konuştum. Hukuken uyulması gerekir. Olması gerekir. Burada da cezalar takdim edilmiş. Burada da hırsızlık suç. Burada da ceza suç. Burada da yetim olma zarar suç. Efendim adama saldırmak suç. Yani şu andaki kanunda da suç. İstanbul'da her günah suç. Dolayısıyla bizim dostumuz anlaması, adamın peşin olması, adamın efendim e, eşcinsel olması, adamın kadının ezber olması, bilmem kimin bilmem ne olması, ameli bozukluğu. Anladınız mı? Veya terörist. Terörist olması senin elinle o kişiye karşı cezalı hareket yapmana müsaade vermiyor işte. Devlet alacak hesabını, muhasebesini, muhakemesini yapacak cezası devlet verecektir. Aksi takdirde ne olur? Fesadın kemiği büyük fesat çıkar. Memleket teksisine dönen herkes herkese infaza başlar. Çok büyük haram olur, çok büyük günah. Onun için biz burada

Kâfi. Tekbir yaparsın yani. O Allah'ın hani kendine sen kendi ispatına konuşursun. O Kur'an'a hakaret edersen Kur'an'ı günah edersen bunları yapabilirsin. Ama adamın şahsını o adam benim anımı anlatmasın işte bu kadar adam var. E ben onları söylemem ki. Ben onların tuttuğunu da söylemem. Çünkü Kur'an'ında yasaklanmış. Herkesin ümmetiyle söylemem. Allah'a bırakıp taktıkları putlara söyleyin hakaret etmeyin. Yani çalışında Allah'ın bilelim. Sonrasında Allah'ımıza kitabımıza sevdiğimizsiniz. Bu sefer sen Allah'a gidemezsin. Kimi günahkar olursun. Başkasına rastlamasına sevmedin. Niçin o da kanka senin anana babası var? O zaman kendin annene babana sevmiş olursun. Çünkü ona sevdikleri için, tahrik ettiğin için anana babana sen sevmiş olursun. Lanete girersin, merhum olursun. İslamiyet bu kadar hassas, ayetler, hadisler bu kadar. Bizleri uyarıyor. Her ufak bir karşı taraftan sana işte cemaatine, Müslümanlara, namaz eline, müstakbel cemaatine, ailene, adına olmana laf getirecek, söz işittirecek, kötü konuş tutturacak şeylere sebebiyet vermek haramdır diyor. Lanet var diyor. Duası kabul olmaz diyor böyle. İnsanlara sevip sayıp da kendi ailesine efendim ya söz getiren, sövme getirenler. Duası kabul olmaz diyor hadis-i şeriflerle. İslamiyet'te böyle atış serbest bir şey yok.

ve toplumu berbat ediyor. Yalan şahitlik yapıyor. Efendim hakiki suçluyu gizliyor. Suçsuz adamı masum adama iftira atıyor. Ondan sonra insanlar iftira açan bunlar. Zaten görüyoruz bir kadın kadın. Dünyada ahirette lanetlenmişler. Dürüst namuslu insanlara iftira atanlar. Bu suresinin ayeti yani. Lanetlenmiş diyor ya şimdi bak. Kur'an-ı Kerim. Ama Kur'an-ı Kerim'de asilere böyle genel manada günah işleyenlere bir lanet ateşte bir şey diyor. Yani müşahhas sen Yok. Biz onun için orada anlatmak için e, şey yaparsan diyor, e, buna müsaade vardır. Bazı tabii alimler. E, fakat e, İmam Gazali Hazretleri'nin dönemi tabii ki hakkı doğruyu söyleyen e, çok var. Bu itibarla e, vazife farz-ı kifayeye giriyor. Farz-ı kifayeye girince de yani madem cenaze ortada kalmadı kaldıran kıldıranlar e sen yani bu işi kendine vazife görmedin. Çünkü devlet resleriyle yakınlıkta tehlikeler var. Meydanındayken bunları görmek mümkün etseken bunlarla konuşmak ve muhalefete bunlarla karışmak, oturup kalkmak araf için, asrı meçhul, büyük musibettir diyor. Yani ilk eliyle bile kızarsa hele eski sultanları düşünelim yani Kendine herhangi gün. Bakın fark ederseniz Osmanlı'daki kendi bilenlerde hiçbir normal vatandaş yok. Hep sadrazamın kendisi gidiyor. Hep vezir azamın kendisi gidiyor. Paşaların kendisi gidiyor. Ve efendim şehzadelerin kendisi gidiyor. Şehzadelerin kendisi gidiyor. Ondan sonra e, yani hep

yakınında bulunursan imtihanların çok olur. Ben mesela çocukluğumdan beri, 7 yaşımdan beri çok yakınında bulunduğum için başıma gelmeyen kalmadı. Gelmeyen kalmadı. 40 senelik serüvenimde 45'e doğru gidiyor. Gene Efendi'nin yanındaki sürecim yani. 50 yaşında olduğuma göre 45 seneye yakınen biliyorum yani. yani ben. Ve bu noktada başıma gelmeyen iftira kalmadı. Musibet kalmadı. Çünkü neden? İşte yakınımda da kıskançlık oluyor bu kıskançlıkta e, sende biraz basit varsa, tabii basit yoksa kimse seni kıskanmıyor da, biraz da basit varsa, yakında olursan, bütün oklara hedef oluyorsun. Yani bu Asmıca rahmetli, e, Nurullah Efendi'nin yakında içine kurdu kurgusundan ateşi sözden geldi. Yani sultan, yani manevi sultanlarda da hani, aşırı yakınlıklar sıkıntılıdır. Yani soba gibi çok yaklaşsın, yanarsın, çok uzak kaldın, dolansın dengeyi sağlamak lazım. Çok yakında olanlar fırtınalı, deniz, kasırga çamurur. E tabi devlet reisleri de bu. Bir dalga oradan gelir, bir dalga buradan gelir. Bakarsın en yakın adamlar en uzak olmuş. Ölen. Yani uzak olan için böyle yanlış yaparsın, kalmalısın tabi de. Bazen yanlış yapmadan da iftiraya da kurban gidersin. Kurmasa da kurban gider diyor. Yani onun için

şey fazla mesela Sultan Bayezid kızının nikahını kıymaya çağırdı mesela ki padişah kızının nikahını kıymaya çağırıyor mesela buna ne bahane yapıyor sürdü yani. Şu saatte şu dersim var, bu saatte bu zıplım var, şu saatte gelemem, bu saatte okumam var, şu saatte şeyim var. Padişah hangi saat gelirsen gel diyor yine. Yani ben bir şey var, bir zaman seninle konuşacağım diyor. Yani Evliya Allah'ın ve şahit böyleydi. Böyleydi kıymetlerini izzetlerini İslam'dan, Kur'an'dan, zikirden, Allah'tan ayrılıyorlardı. Heybetlerini, izzetlerini falan bir beklekenin arkadaşı falan bakanın adamından diye almıyorlardı. Aziz İslam'da izzet bulmaktır. Yani Tanrı Hazretleri bağlı İslam. Hazreti Ömer'in sahabeden de bazıları geldi. Ya şimdi şöyle şey, Kudüs'e girerken Şam'a Şamayla seni karşılayacaklar. Sen de şimdi nöbetle köleyi bindiriyorsun şeyine. Ee, güzel biliyorsun, bir kölen biliyor. E şimdi kölenin nöbeti geldi. Tarla şehre girerken nöbet köleye geldi. E şimdi seni yalan ayak Hazreti Ömer Halife Emir'in bölümünü yalan ayak devenin önünde, köle devenin üstünde biraz şey olacaktı diyorlar. Yani şimdi bir tane karışma çizilecek yani. Şimdi bir alınca silecek, yakılacak. Ne olacak bir Hazreti Ömer?

köylere karşı veyahut da hizmetçime karşı adaletli olacağım. Şimdi ne kadar sırası? E dediler tamam da sen zaten ona geri dönerken yolda bir o kadar dar bildirirsin. Adalet vermeyelim. Bir o kadar dar bildirmek böyle olma. Adam şimdi görülmüş bu kadar zamandır yere geliyor. Tam şimdi istirahat edecek. Ben sana dönerken eee Adam öldükten sonra gülen gözüne dön. Adamı de ki sen hele biraz bekle ondan sonra sana börek getireceğim. Öldükten sonra börek yiyecek. Adamın canı çıktı yoğun. Kendini de çıktı.

kullukla itaat etmek. Ne bu hadis-i kutsiyle? İnni yukatul izzete fit taati ve nafiyatmuna fi etamin mara fi keyfeciluna. İşte buraya geldik. Yani izzeti şerefi itibarıyla Allah'ın kitabı elinde olunca kullara da Allah sevdiriyor. Tanı kılıyor, itaat ettiriyor, harika var. Kullar da bu bozuk kesimler. Bozuk adamlar düzgün adamlar itaat etmez. Kullarda herkes bir adamsa Allah'ın sevdiği adamı Allah sevdiriyorum. Ben izzeti şerefi taata itaat itaatsi demek. İtaatsi demek. Kelimelerin yukarıları çok kısadır. Söz dinlemek yani. Söz dinlemek. Şunu yap, şunu yapma. Burada itibarım cedeler. Burada şu ne der?

o ilgilenmiş sesi duyup da ben o insanların yüzüne bakamam yani. Bakamam. Bak ya bırakmıyorum. Allah'ın dertesi istersin. O ayrı bir şey. Ama Kur'an'a hakaret edilen bir noktada bu şimdi telefonun karşısındaki adam yine çıkmaya başladı bütün televizyonlara. Yani adam bile dün mülketiyle ilgili. Mülketiyle ilgili İslami. Bizim nadir adamlar, bizim nadir adamlar işte nasıl zorundayız. Yani Allah'ın dinahı bahsedemiyorum. Adam daha çok suslar. Ama yani tüm adam yarım saatini bana sonra ediyor ya sesleri dinlemiyor musunuz? Ama bunu mu bunu mu bunu mu diyor. Dinleyin ya sesleri. Ya abi günahkar gibi olsun. Televizyonun peynir yıkasın. Olan da zaman işleri müşteri iyi diyor. Doğru koyunlar. Bilmem neler. Vatan kişiler kurum geliyor. Kimse gelmiyordu da. İçeride borçlara gösterip kullandığında şimdi para bazı kesitleri oluyor. Hani yesin mahkumlar meselesini. Ama hepimize vermiyorlardı. Ayrı bir şeydi. Kendini peyniri veriyorum. Sayıda abi yarattırarak benim peynirim. Yine de dağıtıyorduk yani. E ben şimdi bana diyet baklava getiriyorum. O zaman diyet baklava yeni çıkmış yani o zaman. Eşi efendim ben hemen yargı ikram ediyoruz bunları. Hamasına. Yargı için dışıma çıktı. Bu dış vermekten canım çıktı. Zehirleyecekler beni de ediyordu. Zehirleyecekler diye korkuyormuş. Çünkü çok fena. Affedersin şişeye tutmuşlar. Sen sen makarna tutmuyor. Adama yapılır mı yargı diye. Yapılır mı? Yapmışlar. Bizim mahkumlar içeride. Adama el işkence yapmışlar. Karabı bakmak için. Sonra İsrail şeyi konsolosluğuna teması ulaştırdıysa bir adam ulaştırmışlar baskı yapmış askere de onu kurtarmışlar yani. Bayağı adamı öldürmüşler bizim içeride. E benim dediğim konu ne dedi? Ya Yahudi diğer beni verirsen adama efendim eziyet edemezsin haramdır diyorum sana sen dedim. Ne anneler ne dinliyorsun kardeşim sen ya? Lazım mısınız? Ya Müslümanım diyorsun hocam seni seviyorum diyorsun. Ya bunlar diyorum sana. Ne yaptı bu adam sana? Bir de bir şey yapsa da yapılmaz. Gelmedi şikayet edersin. Kanun verirsin. Bana bunu yaptı dersin. Sen şahsi müdahale hani etme. Hapseydi. Sonra da zehirleneceğim diye e, yemekten kesilmiş. Kapalı kutu alıyor bir tek. Ondan sonra e, ben ona gelince bana şeyler, ikramlar bana güvendi. E, güveni. Yahudi Ermeni olsaydı bana güveni. Bir yerde kalsın. Niye? E, Müslüman olan dürüsttür. Bana zarar vermez. Güvenir yani. Ya adam beni verdiğini yiyordu. Yardımlar yardım bana. Bizim içim açık gidiyor diye Rabbi sıcak kıymet bir şey yani. Ben orada biz artık ışıttırıyordum. Malzeme de geliyordu sebze mebzeler. Yapıyorduk, yiyorduk beraber. Evvela ona ikram ediyordum. Kendilerine gidelim kalkın. İslam felsefesini ben haftada bir geliyorlardı. Başka ailesi gelmedi. Ee, şey, mesela elbise yıkama bilmem ona da yardımcı oluyordum. Bu da, bu da İstanbul'da. Beşlik.

Obrigada. normal insanların hakimiyse alimler de kralların sessiz. Sessiz de yapmaya çalışmak işte insanlar var. Ayıp olur böyle. Tabii hapşırı olur. Bağırmayın öyle. Bağırmayın hapşırı. Ya hapşırı böyle bir girer. Hapşırı diye bir fikir şey yok. Yani kulağım var hapşırı. Ne ses çıkıyorsa çıksın. Bu al bırakın bırakın. Böyle yani. Ondan sonra uyuşuyor. Tabii böyle böyle bir şey yok. Kalp krizi geçirirsin. Biz bu kalp kadar grafik için efendim ya dediğimde böyle bir hapşırı krizi kibarlıktan çıtkırıldı. Yıkılması lazım yani. Nereden ses geliyor anlayamıyor güzel mi? Efendim Hazretleri dedi. Oradan çıksana. Hapşır de ya rahat. Allah sever hapşırmayı. Ama yukarı kurma. Bas ve ekran tekrar. Mesleğe yükselmez hapşırmak sever mi? Onun için hapşır derdi. İşte Harun Reşit'in önünde hapşırması bir tuttu. Bazı biliyorsunuz hapşırma peş peşe gelir. Falan. Harun Reşit dedi, dedi ki yani padişahın zorunda işte yarışmadı. Ya Harun Reşit'e bunlar dedi çok edebiyatlı kültürlü bir adam biliyordu. Biraz kabahatçılar. Ondan sonra. Sen dedi ki, Ebu Yusuf da dedi ki, esas dedi sen, senin yaptığın bir çalışmada. Ebu Yusuf da böyle, aaa, Katalan öyleydi. Çok ya, kötü bir muamele yaptın, sen kötü muamele yaptın. Ne diyorsun ya dedi Harun Reşit. Halifeye karşı hareket eder ha. Dedi ne kadar dedi. Ben seni gibi padişah dedi bir dakikada bulurum. Öldüğün anda ya indirin diye katlayacağız dedi. Ama verirsen belki var mı? Seni de bulamaz. Çok konuşma diye. Ah kurban olayım. Ne yapmış, ithalamış orada kendini götürme diye. Tamam hocaya ben gidelim. Bakın aşağı. Şimdi sen bu hareketi yapamıyorsun. Haliye kaynaklı. Sen kimsin? Çık dışarı. Ben halime bir şey olmuyor. Yani tabii halim, ne halim, biraz. Rahim abiye düşündüm de. İlmeni sitir kurmak için hareket yaptı. Yaşlı hareket yapmadı şey konuşmam o zaman aynı yani. O zaman şey konuşmam daha da ayakkabı daha fazla uzak kaldı. Onun için e, burada şeye dikkat edilecek. Yani her şeyin hukuku var, adatı var. Efendim hadis-i şerifte var. Hadis-i şerifte de bunlar. İzâ râheyten âlimen fâridun sultan. Abdullah Musa'da geçen hadis-i şerifte bir alim Padişahlarla devlet yetkilileri çok karışıyor, karışıyorsa faalimin diyoruz. Anla ki bu halim kusurdu diyor. Çok irtibatımızı çok. Yani onun için zalimlerin suratlarına bakmak salih amelleri iptal eder. Mesela tabi de bunlara yani zalimin zalim biliyorsun ehl-i sünnetteki fırkalar kaderi inkar edenler en büyük zalimdirler. Bunlara bakmak salih amellerin yüzüne bak sembra, lì mi sembra, qualcosa Pagodinho, tabii ki selam verdi. Ondan kaçtı. Kaçtı yüzünü duvara yapıştırdı. Ondan sonra suratına bakmadı. Ya mübarek yüzünü böyle göster bana bir kemer bir kemer bir neyse oturdu dedim. Bir böyle git deneyim sana bir bakayım falan. Yok dedi. Çünkü ben dedi babalarım talimat ediyorum. içine yer kalsın diyorsan tabii gitmeye devam etmek lazım. Onun için bu iş çok dikkat edilmesi gereken Eu não Pero İmam Şafii'ye tutarsan İmam Şafii gibi bir alim gelmedi 1200 sene. Nereden gelecek? Yani İmam Ömer Efendi'den üstün olabilir bize göre ama onlar önce tabii ben ondan sonra gör. Şimdi tabii ki İmam Azam kadını kabul etmedi diye kimse bu işi kabul etmeyecek anlamına gelmiyor. İmam Zümer o talebesi başta da kadını kabul etti İmam Azam döneminde. Onun ağzından İmam Elis'in Muhafazanın vefatından biraz sonra Harun Reşit'in Gazi Muzakoğlu'nda ve senelerce devleti yönetti. Aklına vermiş Hazretleri. Yani o kadar bu da bir şey değil. Ama onlar gibi aklı başında tarih vermeden işte Harun Reşit'e senle konuşuyorsun diyebiliyorsa yani tabii ki bu vazifeler sapık insanlara mı bırakılacak? Gençler insanlar vazife arkası memnun olmasın. Genel manada mesela imamlık memnuniyet eden Hazretleri bunu kabul etmedi ve teşvik ederdi. Derdi ki mezatları boş bırakmayalım. Mesela gerideki imanlık meselesine bakayım. Bağlamak lazım şimdi. Yani kitapları boş bırakma, hemen boş bırakma. Mesela şimdi hafızdan düzgün, Kur'an kıraatın düzgün. Takvasın, abdest kusur, istinca, istibrat, alet, etkeniyat, cüzü soran birisi imanlığa geliyor. Tuvaletten çıkıyor, hemen abdest oluyor. Bakın ki kesilmeden. O sıra milletin arkasına, onun arkasına kalıyor. Yani onun için kitapları boş bırakmayalım yani. E daha sonra da burada buna teşvik etmiştik. Yani vazifeni hakkını ifade edebiliyorsan yani. Bu ayrı bir şey. Ama imkanı da varmıştır. Bu işin imkanı vardır. Tabii ki bunu imanlık ile kolay bir memnuniyet. Tabii yükseldikçe şey, ülke, bir ülkesi, kâr etmesi falan işler daha mesuliyet yükleniyor, daha ağırlık alıyor. Bunun için işte ben bütün günlerde kıyamete yaklaşıyorum. İçin günene işte hedefe koyacağı zaman üzeriyle uğraşıyorlar. Yani gençliklerle uğraşıyor. Onun için Efendim, İmam Şahit Rabbim Rabbim eğer bana bir de onu fuzayla koyarsan reyazdan bana kaçırdı. Kabinle falan. Sıram öyle de aynı sözü. Bu yargıda türev ya da abi. İmam Şafi bu sözü de var. Diğer büyük tabiinin bunların da var. Yani İmam Şafi'den önceki yer. Bu sözde ne diyor? Eğer Allah bana bir tane laf göndermez. Yüzde yüz kabul Allah garantisiyle. Çünkü yaptığımız dualar hangisi kabul ne kadar kabul bilmiyoruz. Garantimiz yok biliyorsunuz. Ama kesinleşse ki bir dua müstecap tek verilmiş sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e yani hepsi kabul edilmiyor, hepsi kabul ama bir tane anında kabul hakkı verildiydi ya, onu da yapmadı. Dünyada da böyle sıkışsana kullanmadı. Ahirette şefaati için ümmetine kullanacağım diye sakladı. Hadis ya geçiyor sahibimiz. Bunu da İmam Şafi dedi, bana da böyle yüzde yüz garantili bir tavernesi tek taverniyor diye. Ben onu diyor, kendime kullanmam, Allah kullanmam, çoluk çocuğuna kullanmam. Efendim Müslümanlara kullanmam, alimlere kullanmam, evliyaya kullanmam, köy kullanıcı diyorlar devletimiz yöneterek çöpüyor onu sarar, bütün alemi sarar, onun fesadı bütün alemin fesadı. Nereye gitti FETÖ? Sarkaçlı adamlara, yöneticilerimize bu kadar alenen beddua etmeyi anladılar. Onlar işte müşteri bozuluyor, müşteri yediği beş bilmem ne, on beş bin dedi bile onları da karıştırıyorum. Ondan sonra o kadar kolay yapıldılar, yarın devam ediyor. Artçı sarsıntılar, e, darbe sarsıntılar, bu terör, her gün bir terör. Tarafa Karakale kontrolünde, Mustafa Has kontrolünde yapılıyor şu memleket. Hala Tayyip Bey gider mi? Tayyip Bey gelir mi? Ya arkadaş Allah sana bunu yönetici yapmış. Bu halk bunu seçmiş ya. Sen dua etsene. Allah muvaffak etsin desene. Allah doğru yaptırsın desene. Allah Teala yardım etsin, muvaffak etsin desene. Yok. Koca İmam Şafii diyor ki bir dua hakkı olsa diyor ya adam imamı görecek belini. Cennete mi girecek mi? İmam Şafii cennete girdiğine kadar hadis yok ki. Mesela hadis var. Kureyş'in bir mevcut olduğu gibi ben anlayabiliriz. Cennette oldum ama alim Kureyş'in notu bakmadan duruyor. Yani isim yok ama yani Bukhari hadisinde Kureyş'ten daha çıktı bu da. Ayrı bir şey. Ama bak adamın kendisinin müçtehidimizin son nefesi ahiret mi? bırak aile için çocuğu cemaati ya. Kendi son nefesinle cennete gidip bitiremeli değil. Hal böyleyken çok müstecap dualar devlet meclisine kullanılıyor. Hocam ben kirarda ümmetçi olursak devlet meclisine dua etmek mecburiyetimiz var. Çünkü onun bir düzelmesi, iyi olması, sağlığı iyi olması, aklının bilginliği çalışması, güzel hizmet yapabilmesiyle bütün memlekete fayda var. O zaman ona dua edeceğiz. Hani ne buyuruyor Cülat-ı Şerif'te? Beddua eden dalle. Hemen daha aleyh melek yoksa dalle. İyiliğini istemedi, Tekkada ettiyse sapıtmıştır. Yani bu hadis bile sırf Tayyip etrafında böyle FETÖ'nün sapıttığını ta o zaman gösteriyor. Ta o zaman. Şimdi zaten ömürlerde diye kalmadı. Ama hala adamlar var. Hala kandırdıklar var. Hala gencelik civarına çocuklarını vesile tezahmet ediyor. Hala burada bir ömür olan öldür dedi, öldür olan indir dedi, indir olan. Hala yazık değil mi? Yazana kadar imanınız, insanlığınız varsa. Ya bu adamı Müslüman zanneterek, bu adamı hacı hoca zannederek siz eğer hala peşine gidiyorsanız Allah'tan tevbe edin. Tevbe edin cehennemde yanmayın kardeşim. Tevbe edin bırakın adam peşini sapıtmış diyor. Halbuki vaat hadisler bunu gösteriyor. İnsanları öldürmeyi bu vakitte haram helal etti. Helal haram etti. Şimdi millet öldük ya. Ha, yeni de yeni geldi talimatlar. Bizim o talimatıyla yapıldı. Mülkacım o talimatla öldürdü. Hepsi şu anda bir şeyler. Bizim diyor öldüren sadece ekip komisyonu bilmezsiniz. Nerede kaldı ki? Kaç kişi? 15 Temmuz'da kaç tane Müslüman kaldık ya? Hep bir katil bu ya. Yapmayın etmeyin gitmeyin Allah razı olsun. Ben de uğraştık uğraştık. Zaten ben bir sınıfla şey konuştum. Biri yer ya. Ondan bir haber daha çıkacak görürsün. Yani ulan durmaz ben de uğraştık. Ama doğruyu söyleyelim. Ne olur Allah razı olsun. Terk edin bu adamı. Bu peygamber bile aşağısı. Bunu niye bekliyorsunuz bundan ya? Niye uydurun ya? Canlarınızı veriyorsunuz. Ölümüne gidiyorsunuz ya. Adam beddua atma tabii millete işte karşındaki yöneticiye baktığına ben asla hidayet bulamazdım sanmıştır. Onun için Allah, Allah, karşındaki yöneticiye rüyamda tanıdımsa, padişah, alim allame caldımsa, yöneticilerle alimlerin çok görüşmesi, görüşmesi, muhabbet etmesi, oturmakmasını İslamiyet uygun. Görmüyor. Şimdi bakar kaçıyor, heyecan bozuluyor. İnsanlar diyor, bu da yalak herhalde, bu da bulanmaya gidiyor, geliyor. Bunu adı hükümetin adamı falan biraz harekete git demek. İç ürün e, biz insanların dini fetvalarıyla ve ahiret hayatlarının saadetini kendimize kendimizi görevle addediyoruz. Artık insanları da kendi halinde konuşturacak kıymetli mevkilerden sakın biraz şey tutmayın. Ve vakatten bunlar da önemli konular idi. Dördüncü nasihatte kaldık. Sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem.